moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95.8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. 10 sati 32 minute, utorak je 21. mjeseca rujna 2016. godine. Evo nas opet u zelenom telefonu. Emisija Udruge Žmergo, Pomorskog radija, ekološka emisija. Kao i uvijek i danas s nama Ana Golju koju ćemo pozdraviti. Ana, dobar dan. Dobar dan. Ana, smo dobro, jesmo? Jesmo uvijek. Šta kažu zeleni, sve dobro? Sve je dobro e, za sada. Ana, evo danas ćemo krenuti redom pa moramo pitati ima li upita na zeleni telefon kako vidjeti buduće planove nekoga grada, uređenja. Uglavnom, evo o upitima na zeleni telefon. Evo, baš jučer imali smo jedan upit na zeleni telefon kako vidjeti buduće planove uređenja nekoga grada. Naime, e, jedna građanka nam se javila sa, e, sa problemom da ne može doći do planova, odnosno da ne može vidjeti kako će izgledati plaćine kada se jednom urede. Naime, grad Rijeka je počeo s uređenjem plaža i ona strahuje da će se na obali od Pećina uništiti e, zadnja plaža koja ima morsko kamenje. Znamo da je danas trend nasipavanja uglavnom sa riječnim kamenjem kao i betoniranje plaža, tako da e, građani sada strahuju da one njihove male poznate plažice na kojima godinu odlaze da će biti ovaj da će nestati tako da evo kada se nađete u takvoj situaciji ukoliko niste sudjelovali u javnoj raspravi znači to je vrijeme kada je otvoreno građanima da ili idu na prezentaciju ili dobe na, na uvid sve planove i pišu pritužbe i ovaj, prijedloge poboljšanja nekog takvog plana, onda možete e, znači sada ono što možete napraviti kada je jednom taj plan donesen e, je vrlo teško bilo šta promijeniti, ali možete ga vidjeti. E, vidjeti ga možete ako, je, ako ima grade na svojim stranicama ga objavljen ili općina, ili da jednostavno otiđete do, e, do službenika za informiranje. Svaki grad ili općina mora imati jednoga, to nam propisuje zakon o pravu na pristup informacijama i isti taj zakon nam e, daje pravo da e, svaka fizička ili pravna osoba, bila domaća ili strana, mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti. Znači pravo na pristup informacije ostvaruje se tako da mi podnesemo jedan zahtjev. To je jedan jednostavan obrazac koji se uglavnom nalazi na svim web stranicama e, općina ili gradova ili možete ga dobiti e, kod samog službenika, vi ga podnesete i, ovaj, i date, predate službeniku za pristup informacijama. Nakon toga tijelo javne vlasti u zahtjevu za pristup informacije odlučit će u roku od 15 dana i vama javiti da, e, da li možete do, dobiti to, taj plan ili na uvid ili će dati vam kopili već šta ste tražili od njih. Znači ne treba puno čekati u biti. Nije, da, to se je e, bio, bilo je prije to puno duži rok, e, sada se to skratilo, tako da sad u roku od 15 dana možemo dobiti e, takve informacije. Zašto nam je to važno? Zato što smo sada u, razdoblju jeseni kada su nam kada se inače donose planovi šta će se raditi sljedeće godine, kada se donose proračuni i evo jedan od, jedne od novosti koje nam sada nude ovaj, naši gradovi i općine je da čak i e, sudjelujemo u kreiranju e, proračuna. Znam da za grad Pazin oni imaju participativno donošenje proračuna, oni su jedni od, ajmo reći, e, znači kroz projekt su uspjeli napraviti jedan napredan sustav odlučivanja da građani skupa sa gradom odlučuju ovaj, šta, će, šta će se financirati sljedeće godine, ali evo u našem kraju imamo grad, općinu Kostrena koja upravo sada na svojim stranicama posiva sve građane građane da sudjeluju u kreiranju e, općinskog proračuna za 2017. E, godinu, da navede one navedu one komunalne projekte koje bi htjeli vidjeti realizirane u Kostreni i radove koje smatraju da su posebno važni. Znači oni žele čuti e, predloge svojih građana i komentare a, upravo zato što smatraju da građani i da će na taj način zapravo dobiti od građana onaj pokazatelj stvarnih potreba u, u same općini tako da ovim putem i ja vas pozivam. Ovo je e, stvarno odlično, e, odličan primjer gdje nam općina, odnosno grad omogućava e, nešto tako. Inače, grad Rijeka ima iste takve stvari pomoću e-konzultacije, znači to su konzultacije na webu kada otvorite na gradu Rijeci uh, ovaj, web stranicu koja vas vodi na e-konzultacije možete onda vidjeti koje su vam rasprave još uvijek e, koje su zatvorene, a koje su još uvijek u tijeku tako da možete sudjelovati znači, sa svojim komentarima i primjedbama. Evo, imamo i novosti iz grada Opatije gdje se otvara savjetovanje s javnošću oko nacrta predloga odluke o izmjeni i e, davanju u zakup i kupoprodaju suvlasničkog u, dijela poslovnih prostora. E, to je isto jedan nacrt gdje možemo sudjelovati i e, ovim putem svih pozivam da čim više sudjeluju u takvim stvarima jer, kažem, nakon što jednom su svi ti planovi i nacrti doneseni, poslije ih je više teško mijenjati, odnosno nemoguće pravni okvir nam upravo za tijeka eh, javne rasprave omogućava da mi eh, donosimo, eh, dajemo svoje komentare i sudjelujemo u kreiranju takvih planova. Pa evo i čeka nas i jedan takav, znači to poziva Primorsko-goranska županija zato što je sutra počinje javna rasprava o, studiji glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu sunčana elektrana Orlec Trinket Istok i to je javna rasprava koja traje znači od sutra do do 20. listopa. Tijekom javne rasprave uvid u studiju može se obaviti u gradu Cresu, a isto tako u gradskoj vijećnici grada Cresa bit će i javno izlaganje o studiji u četvrtak 29. rujna s početkom u 13 sati, tako da e, svih koji su na tom području koji zanima kako će izgledati elektrana, koji smatraju da možda to nije najbolje rješenje, da bi trebalo tu nešto, nekakve promjene, poboljšanja ili jednostavno ih zanima šta se dešava u, njihovoj okolici, pozivam da odlaze na takve javne rasprave i, e, i da čim više sudjeluju. To je naše građansko pravo, ali i naša dužnost, jer nažalost nam se dešava, kao recimo ovo sa pećinama, da u trenutku kada su javne rasprave ne, ne reagiramo ili ne vidimo da su uopće bile, a onda kada se nešto krene dešavati, kada se kreće betonirati, rušiti i tako dalje, tada već prekasno i tada se više projekt ne može zaustaviti. Daleko od domovine Daleko od rodnog kraja Daleko od moje drage preko plavog oceana Daleko od moje drage preko plavog oceana Duge su mi dani noći Čekam vrijeme da će proći da se vratim starom kraju moje milom zavičaju Da se vratim starom kraju moje milom zavičaju je moje lipo u mejki gromače Ja te u mislima vidim za tobom mi srce plače tobom mi srce plače Ja te u mislima vidim, za tobom mi srce plače Mene zove domovina Mene zove moja mila Mene zove moja majka koja me je odhranila Mene zove moja majka koja me je odhranila Stara majko ti me čekaj Uz ognjišće doma moga Da se vatra ne ugasi da dočekaš sina svoga da se vatra ne ugasi, da dočekaš sina svoga je moje lipo, u mejki gromače Ja te u mislima vidim, za tobu mi srce plače tobu mi srce plače je moje lipo u mejki gromače Ja te u mislima vidim za tobom mi srce plače srce plače Ja te u mislima vidim Za tobom mi srce plače Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 72123456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Idemo dalje o našoj ekološkoj emisiji. Ana Golja. Ana, evo, sad smo sve ovako malo to e, prešli. Dolazimo na onaj dio, sad imamo Europski tjedan kretanja, ali tako? Da. Što nam možete više reći o tome? Znači svake godine e, održava se Europski tjedan kretanja od 16. do 22. rujna i cilj mu je podići svijesti javnosti o poboljšanju kvalitete života stanovnika europskih gradova. Znamo i svi da živimo u zagađenim urbanim sredinama, e, da imamo previše auta, se premalo krećemo, tako da je e, cilj ovoga, ovog Europskog tjedna kretanja da nam, da nam osvijesti potrebu primjene akcija za smanjenje zagađenja u urbanim sredinama, da promovira pravo na zdravi život i edukaciju građana s ciljem poboljšanja kvalitete života u gradu. E, inače, ovogodišnji moto je odaberite mobilnost koje pokreće gospodarstvo i znamo da u gradu Rijeci evo održavaju cijeli tjedan e, svakakve aktivnosti, bit će tu od odlaska, odlaska na posao u tenisicama e, do, do bojanja E, autobusnih stanica e, u kojima se sudjeluju i naši najmlađi, a kulminacija e, svih tih različitih svih tih različitih događanja je četvrtak 22. 22. rujna koji je inače proglašen dan bez automobila i e, tada će biti zatvorena ulica Dolac u Rijeci mhm. kako bi se što većim brojem aktivnosti Promobiralo bolju mobilnost i održivi promet. Tako da će ulica Dolac u potezu od Straholove do Baričićeve biti od 7 do 10 na večer zatvorena za promet i pretvorena u šetnicu na kojoj će se odvijeti aktivnosti za sve uzraste. Očekuje nas cijelo, e, cijelodnevni glazbeni, zabavni program, čak će biti tu i DJ, bendovi, plesne skupine, ukusna gastro ponuda, sudjelovanje osnovnih i srednjih škola u edukativnim aktivnostima, multimedijalni sadržaj za sve uzraste, bit će tu kreativne i edukativne radionice i najviše ono što je važno promicanje alternativnih sredstava prijevoza i kretanje u gradu kao što su bicikli, romobili i role. Uz to e, znači, bit će i promicanje sigurnosti u prometu koje će nam uz haki mup i autotrole. Ana, praktički cilj je poboljšanje kvaliteta života u gradu. Je Ima li još kakvih radnje recimo, svi bi se, bi se još mogli eto, dotaknuti da djelujemo baš na svijest, na edukaciju baš samih stanovnika, ne samo očekivati od institucija da nešto pokreću? Pa mislim da ima to, to je jako kompleksan problem mhm. na kojem se puno gradova radi dugo godina da bi ga uspjeli e, riješiti. Mhm. Znači imamo gradove koji su u <clears throat> Europi toliko zagađeni e, da su pokrenuli e, zapravo krenuli s time da zatvaraju centar za aute ili da naplaćuju stvarno jako visoke parkirnine ako vi želite u centru parkirati, a s druge strane onda u periferiji omogućuju vrlo jeftino parkiranje ili parkiranje sa besplatnom autobusnom kartom do centra grada, upravo zato da bi oslobodili taj centar grada, emo od prometa, emo dodatnog zagađenja. A, mislim da je to jedna od, od dobrih e, načina e, u onim gradovima u kojima to funkcionira, odnosno na koji način se riješi, to stvarno treba svaki grad za sebe vidjeti e, šta je onaj najbolji recept za njega, šta će od svega najviše uspjeti i naj, biti najkonkretnija, najbolja, optimalnija mjera, e, mhm. da ne opterete previše građane, a s druge strane da stvarno oslobode e, grad. S obzirom na to da danas e, nama cijene parkinga u svim gradovima sve više i više rastu, pogotovo ne znam, rijeka, opatija, znači ovim nekakve, ajmo reći, veće i turističke urbane sredine, sve više ljudi se u biti odlučuje na javni promet ili na motore. E, tu opet mi možemo birati, znači kada e, kupujemo motore da li ćemo uzimati one koji idu na benzin, naftu ili ćemo uzimati električne. E, uvijek postoje i i bicikli, međutim kod nas je bicikl nešto što nije baš nešto što... Je, <laughs> ma, mislim da je to počinje sve više biti in, nego je problem u tome što mi nemamo trake za bicikliste, znači nema nigdje prometa odvojenog za, za bicikliste, što onda na, e, postaje već nesigurno. Da. Znači nije, e, postaje opasno i ovaj, stvarno tu moramo, znači nećemo sigurno djecu poslati da idu sa biciklom u školu kad eh, znamo kako se danas vozi po cesti i koliko su naše ceste uske. Mi nismo jedna Ljubljana ili jedan Zagreb koje imamo, koji smo ravni gdje imamo široke ceste i gdje ima traka za bicikliste pa onda se i usudiš pustiti dijete ovaj, na bicikli pa da ide do, do škole. Evo baš ovo što ste rekli za dan, dane bez automobila, ko tu sve sudjeluje? Evo vidim da je Hak, MUP. Autotrole i naravno promovira se civit mreža. uh Kad razgovarate ovako i kad se rade ovakve akcije, kakva je susretljivost e, koji trebaju, evo, kao što je Hak, MUP, Autotrole pa ja bih rekla da ovaj, evo, mi smo imali do sada uglavnom sa MUP-om ovaj, eh, nekakvih kontakata i oni su vrlo susjetljivi za bilo kakve aktivnosti. Eh, MUP i želi promovirati znači čim više eh, m sigurnost na cestama, ali i nekakvo odgovorno korištenje slobodnog vremena, pogotovo za djecu. Tako da oni i svake godine organiziraju zapravo manifestacije na kojima i Žmergo sudjeluje, gdje se e, volontiranje i rad u udrugama promovira kao nekakva alternativa odlasku u kafiće i e, ne znam, nekakvom huliganskom ponašanju, znači nekakav koristan doprinos zajednici gdje vi radite u, udruzi i e, stvarate nešto i gdje učite jako puno novih stvari kroz zabavan način, a opet kažem doprinosite zajednici, MUP stvarno promovira kao nekakvu alternativu. Mhm. Kakve su povratne informacije u smislu kako je to prihvaćeno i koliko se to nastoji dalje produljiti? Um, Od samih sudionika koje evo, u edukacije i škola i djece i svega tih, kakve su povratne informacije u smislu da li su to prihvaćeno? Pa moram priznati da kod nas još nema tako velikog osvještenja kod djece i mladih vezano za volontiranje. Poslije kada tamo u srednjoj školi pa onda fakultet tu se više nekako razvija dok u osnovnoj školi uglavnom to provođenje slobodnog vremena nekako se više veže na sport. Iako s druge strane e, djeca jako vole radionice, tako da sve udruge koje nude radionice, tečajeve jezika ili nekakve takve, ajmo reći, kreativne stvari, na to djeca više ovaj, e, znači idu u nekako smislu korisnika, ne baš e, čistog volontiranja. Mhm. Evo Ana, mi smo danas iscrpili neke teme. Što ima, kakva poruka za kraj od strane Žmerga, od strane vas? Eto. Budite dobri, mislite zeleno. E, eto, kratko i jasno, eto, školska godina je počela, oprezno i u prometu i u svemu sad će se nastaviti dalje. Biće naime sada i puno lišća će biti, biće, biće dosta ekoloških akcija bi se da, reklo. Evo da ne kažemo Popleva od lišća, kanalizacije, vamo, tamo. Da, stvarno mislim da trebaju ljudi malo pomisliti, sve nam više lišća pada, e, već je dosta šahti takvih koji su počele biti zatrpane. Ako vidite zatrpanu šahtu ili javite komunalnom redaru ili ju sami otrpate, ako ne imat ćemo poplave, znamo i sami da kakve su naše jeseni, što znači kišovi učinkovite mm. i da, nas, da može nam doći do poplava, a možemo ih spriječiti ako ih reagiramo na vrijeme. Eto, Ana Golja, udruga Žmergo, emisija Zelenog telefona i Pomorskog radija. Ana, lijepi pozdrav vama i udrugi. Čujemo se kad za 7 dana opet, je tako? naravno. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav svima. naša draga Vavek su te kritikali A za nas ćeš ostat biser Seh našeg festivali A za nas ćeš ostat biser Seh našeg festivali Mi kantali smo i prej I nikad prvi nismo bili Kantat nemoj daje, až ni stalo nam do slave. Kantat nemoj daje, až ni stalo nam do slave. O patio, o patio, z festivali, al bez njih, ti ćeš prva dama bit, ti ćeš vavek prva dama bit. žvave prva dama ve. so ti raskopali, zelenilo polomili. I more će ti otec začrnit Ma ćeš bave klepa bit I more će ti otec začrnit Ma ćeš bave klepa bit Opa dio, opa dio S festivali, bez njih Ti ćeš prva dama bit Ti ćeš vavek prva dama bit festivali, al bez njih ti ćeš prva dama bit, ti ćeš uvek prva dama bit. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz.